escuchas danza y baja en picada. Vamos a ver si en verdad eres aplicada. Bad que pasen pa' la pizarra. Póngase seria, no lo en charra. Dámela, oh, oh, oh, con ese culo, oh, oh, oh, con ese culo, oh, oh, oh. Baby, oh, oh, con ese culo, oh, oh, oh, con ese culo, A mí me dicen letras Quiero que me hagan las vocales A, E, I, O, U. Los aliens siempre mandando instrumentales. Pa, P, Pi, Po, Pulo. Te voy a dar clases del abecedario. De ese pum pum tuyo, yo soy el sicario. Con esta la sacamos del estadio, vas a escuchar más letras que en el Al Los jamaiquina, mueve ese bumper Ya tiene mi voto y no es compre Ella está buscando que yo la explote Pon atención a lo que dice tu profe con ese culo. Hazme la oh, oh, con ese culo. Oh, oh, Baby, la o, oh, oh, con ese culo. Oh, oh, oh. O oh, oh, con ese culo. Ah, Te me voy a pegar como chicle pupitre. Si entraste, pues ya no saliste. Viste, viste todo lo que hiciste. Mami, te puliste, pero no me tomes como chiste. Rico, la y siempre Mando rico y en la mano su arena. Hazme la O es el tema. Que pase la eh. siguiente para ver si estudió. Esta si la mete, ella si no se quedó. Sobresaliente, baby, te sacaste un 100. Que en la calle en la clase se porta bien. Hazme la O, oh, oh, con ese culo. Oh, oh, oh. hazme la O, oh, oh. <laughs> Sniper y producer. Letra music, el dólar. KBP el terrorista. Aliens Inc que viva el rap. Yo study, eh, en am mamá son ah uh, uh, ya Da El eh. Romelito quien produce.